Jučer smo govorili o odgoju duše, a ovaj hadis govori o čistoti duše. Osnov za ovaj drs jeste hadis kojeg bilježi Ibn Mađe u svom sunenu u poglavlju o zuhdu od Abdullah ibn Amra koji kaže da su ljudi pitali Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem ja Rasulallah eju nasi efbal o Allahu poslaniče, koji su ljudi najbolji? Koji čovjek je najbolji? Kal, kullu mahmumul kalbi sadukul lisan. Kalu, sadukul lisani na'rifuhu, fama mahmumul kalb. Pa je rekao Resul sallallahu alaihi sallam, svaki onaj ko posjeduje srce, kako se izražio poslanik sallallahu alaihi sallam, koji je mahmumul kalb. Sadukul lisan, koji ima iskren jezik, Pa su rekli, ja Rasulallah sadukul lisan, to znamo šta znači. A šta znači ovo mahmumul qalb? Pa kaže, قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam to je svako onaj koji je bogobojazan i čist koji nema grijeha niti mržnje niti zlobe niti zavidnosti prema muslimanima zapamte dobro ću se Dakle, svako, dakle, bogobojazan i čist, nema grijeha, niti mržnje, niti zlobe, niti zavidnosti prema, prema muslimanima. I mi, braće i sestre, danas nemamo veće potrebe od potrebe za ovakvim insanom u ovom našem vremenu u kojem mi živimo, koje je u znaku suprostavljanja, svađe, podjele, pristrasnosti e, među muslimanima i tako dalje. I mi vidimo i osjećamo da su duše pune toga. I skoro da nećeš čuti u bilo kojoj skupini da se nađeš, osim suprostavljanja i sukobljavanja, lošeg mišljenja o drugom, ulazak u nijete, u namjere i tako dalje. I kakav je izhod? Kakav je izhod, braćo i sestre, ovakvog stanja? Izhod je, kao što kaže pjesnik, kod takvih ljudi, njihova svojstva, njihovo stanje je takvo, kad govori lažu, kad se od njih nešto traži, srditi su i nervozni, žive, a ne osjećaju da su živi, mrtvi su, a ne kopaju se. I posljedica je to što su muslimani postali skupine međusobno podijeljene, svaka skupina zadovoljna sa onim na čemu je. I ne samo to, već svaka od njih kritikuje i napada onu drugu, onu drugu i misli da je ova u krivu, a da su oni u pravu i ne čujemo danas i to je žalosno ništa osim podjela i međusobnih razmirica među muslimanima. Zbog toga se braćo i sestre raduju munafici koji su kolovođe svega ovoga i posrekači te mržnje i tih podjela među muslimanima. Munafici koji rade iznutra na razbijanju naših redova, oni koji su šehadet izgovorili samo svojim jezicima, a u čijim srcima je kuf i nevjerstvo. Zato je istinu rekao uzvišeni Allah Đelešanuhu kada je objavio A'udhu billahi mine šeitanir rajim Wa atiju Allaha wa rasulahu Wa la tenazavu fatafšalu Wa tadhaba rihukum Vasbiru inna I pokoravajte se Allahu Đelešanuhu i njegovom poslaniku i ne svađajte se i ne prepirite se da ne biste bez borbenog duha ostali i da ne bi, da ne bi nestalo vaše snage ili kaže uzvišeni fi shay'in farudduhu ila Allahi rasul. Ako se u nečemu ne slažete, ako se u nečemu sporite, vratite se Allahu Đalešanu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi sellem. Zbog čega ovo? Zašto ovo? Dakle, Islam je sasvim jasan. Put Kur'ana i sunneta je sasvim jasan. Onaj ko hoće da ide tim putem, on ima stazu bijela staza čiji su noći jednako bijele kao i dani, kako kaže poslanik sallallahu alejhi Ako dođe do spora, zato što su ljudi ljudi, nisu drveće, ni kamenje, niti su meleki da su bezgriješni. Doći do sporova međusobni. Ako dođe do spora među muslimanima, a oni istinski nosioci akide, istinski se boja Allaha Đalešanuhu, sigurno će se vratiti Allahu Đalešanuhu, dakle Kur'anu i sunnetu Rasula sallallahu sallam, da nađu odgovor, da nađu odgovor vezano za njihov spor oko nekog, oko nekog pitanja i naći će ga i riješit se problem. Međutim, problem je, braće i sestre, što danas mi ne želimo takve stvari, ne želimo da se vratimo Kur'anu i sunnetu, nego želim ja da moje mišljenje prođe da moje mišljenje po svaku činu prođe. I mi često puta zbog toga, zbog toga dolazimo do sukova. Što ja hoću da unesem u islam, u šerijat nešto od sebe. Nešto od, od sebe. Zato nam je potreban ovakav primjer insana i ovakve skupine u našim redovima i u našim safovima. I kada se osvrnemo, braćo i sestre, na život Selefa, vidjet ćemo koliko su se oni borili i nastojali da očiste svoja srca i svoje duše od mržnje, od zavidnosti i od svih ostalih loših osvina kad su u pitanju muslimani. Dakle, čistili su svoja prsa. Takvi ljudi nisu poznavali osvetu, niti mržnju. Prelazili su preko grešaka i ureda muslimana. Provjeravali su i pažljivo postupali prema svakoj informaciji, prema svakoj vijesti, jer je tako naučio i odgojio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allah dželle mu kaže: "Ja ejuhalladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi fatusbihu ala ma O vjernici, kada vam kakav fasik i griješnik donese kakvu vijest, dobro je provjerite. Dobro je provjerite da ne biste zbog svog neznanja o toj vijesti nepravdu učinili ljudima. Da ne bi se ljudima nanijeli zlo. Dakle, takav čovjek provjerava, istinski vjernik kad je u pitanju odnosa mu'minima, provjerava svaku vijest. Ne želi, ne želi da napravi grijeh i da učini grijeh prema bratu muslimanu ili prema sestri muslimanku. Vole muslimane i muslimanke i opraštaju im i neće da ulaze u sukob, makar bili u pravu makar ako vidi da će to dovesti dovest do sukoba, ostavit će ga, makar istina bila na njihovoj strani. Neće pretjerivati u tome. I njihova doba je, gospodaru, očisti nas od pohlepe naših duša. Zašto govor, braće i sestre, ovome? Zašto govor o čistoti prsa? Ovo je govor upućen nama svima. Upućen tebi, brate muslimanu, i tebi, sestro muslimanko, koji klanjate. Klanjate, padate Allahu na seždu, koji ste posvjedočili Allahu vahdanijet, koji i pozivamo vas, odnosno pozivam Allah Želešanu svi u nas i njegov poslanik, da se očistimo i da se spasimo od pohlepe naših duša, da se oslobodimo strasti, da ostavimo samodopadljivost, zaljubljenost u sami sebe, da se oslobodimo oholosti, zavidnosti, mržnje i svih drugih slabosti, svih drugih slabosti koje i bolesti srca. Zar smo zaboravili, braće i sestre, da smo stvoreni, da robujemo samo Allahu Đalešanuhu i da kroz to robovanje tražimo njegovo zadovoljstvo i tražimo džerneti Trdeus. I zar je dozvoljeno, brate i sestro, onome kome je ovo što smo kazali cilj, da radi ono što radi i da se okiti ovim lošim osobinama. Da prlja svoje srce niskim prohtjevima, udovoljavajući zovu svojih niskih strasti. Zašto, brate i sestro, danas u našim redovima možemo više čuti riječi pokude, riječi kuđenja, nego pohvale u odnosu na muslimane? I kako postupamo sa ovim komadićem, komadićem u našem tijelu koje se zove srce, za koje kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem da salahat al jasadu kullu wa ida fasadat al jasadu kullu Ako je zdravo, ako je ispravno, zdravo je čitavo tijelo. A ako je pokvareno i ako je bolesno, bolesno je čitavo tijelo. Zato želim da upozorim da mi želimo da slušamo govor o spajanju i udruživanju muslimana, o učvršivanju našeg safa, o okupljanju oko jedne riječi, o okupljanju muslimana oko Kur'ana i sunneta. I želim da kažem da je naša nada u ovim našim mladim generacijama, u onima koji promiču svjetlo istine, u našim intelektualcima, u našim profesorima, u našim inženjerima, u našim zanatlijama, u našim vojnicima i oficirima koji su shvatili Allahovu istinu i koji žele da žive u okviru Kur'ana i sunneta i da uspostavi svoj porodični život, svoj individualni život, dakle, na Kur'anu i na sunnetu. Zbog toga moramo skrenuti pažnju svima nama da o ovome, o našem jedinstvu, o Kur'anu i sunnetu, o okupljanju oko te zajedničke riječi, moramo govoriti na svakom mjestu. U ne samo u džamijama, nego u školama, u džematima, na našim sjelima, na našim sastancima, u našim kućama i tako dalje. Moramo govoriti o tome jer je to zahtjev, zahtjev vremena ili bolje reći zahtjev imana. I prvo što želim spomenuti jeste prvo nakon slušanja ovog dersa trebamo se vratiti svojoj duši i znati da se ovaj govor odnosi prije svega na mene. Kao da se govori samo meni. Nije upućen nikom drugom nego meni. I prva stvar u čišćenju duše i srca i postizanju ovog stepena kojeg je spomenuo poslanje sa u hadisu, braćo i sestre, jeste da čovjek ne gleda sebe s visoka, da nema visoko mišljenje o sebi, a da druge gleda, kako kažu, iz ptičije perspektive. Svi su manji od mene. Ja sam bolji, ja sam učeniji, ja sam pametniji, i tako, ja sam pobožniji i tako dalje. Možda je, kako kaže poslanica Selem, onaj raščupane i prašnjave kose i brade bolji od tebe hiljadu puta. Hiljadu puta i možda će njegovu dovu Allah prije primiti, a nepoznat je. Nepoznat je u društvu. Niko za njega ne zna. Nije ni neki veliki daija. Nije ni poznat po svojim nekakvim diplomama, ni po položaju, ni po ugledu u društvu, ali je poznat kod gospodara svjetova. I mi znamo za dosta takvih primjera iz sire ashaba, iz sire ashaba i oni tabiina, istinski pobožnih ljudi, čiji je dovo Allah Đelešanom primao čija se doba primala, a znamo i da su od njih halife, kao što je Omer, traži da upućuju dovu, dovu za njih. I koliko je, dakle, takvih miskina i siromaha, nepoznatih ljudi, bolji od nas kod Allaha Đalešanuhu. Koliko ima ljudi koje mi ne poznajemo, ali su neprimjetni i neprimjetni su kod nas, a kod Allaha su primjetni. Da bismo sebi ovo objasnili, pokušat ćemo navesti na koliko primjera šta znači imati o sebi visoko mišljenje, odnosno biti istinski skroman. Biti istinski skroman i bogobojažan. Navest ćemo primjer Ahmeda ibn Hanbala, poznatog imama i čuvara sunneta, imama ahli sunneta vel koji je stao na stranu istine, braćo i sestre, onda kad su se svi drugi bili udaljili sa staze sunneta, Kur'ana i sunneta u u pogledu jedne opasne mesele, a to je mesela oko halkul Kur'ana, je li Kur'an stvoren ili nije, kada se pojavila ta fitna, čak su učenjaci i alimi zbog straha, da zbog straha za svoj život ili nečeg drugog, pristali uz, to, privolio i natjerao je halifa Memun da to posvjedoče, osim jednog čovjeka, Ahmeda ibn Hanbala, preko kojeg je Allah Đelešanohu sačuvao, sačuvao sunnet, poslanika sallallahu alaihi ve sellem i ispravno mišljenje o Kur'anu i Sunnetu kad je u pitanju gajb, kad je u pitanju gajbi, kad su u pitanju neke stvari, ne, odnosno nejasni ajeti iz Kur'ana. Dakle, taj Ahmed ibn Hanbel koji je bio poznat kod sviju, jedan put je naišao kroz Bagdad, otišao je da donese tovar drva sebi za sebe u svoju kuću, kad je ga vidio jedan čovjek, i to oficir, prišao i kaže, ja šeh, kako ti da nosiš tovar drva, sramota je za nas, daj meni to. Pa mu kaže, skloni se od mene. Skloni se od mene i pusti me da nosim ovo. E, tako mi Allah da nas Allah ne sačuva. Bili bismo sramoćeni stotinu puta u jednom danu. Dakle, nije mu teško to što nosi i nije ga stid zbog toga nimalo. Jer zna da je Allahov rob. Zna da je potreban gospodara svjetova u svakom trenutku, bez obzira koliko bio cijenjen i poštovan u društvu. Ili riječi Bekra ibn Abdullaha al-Muzanija, poznatog pobožnjaka i učenjaka, braća i sestre, vallahi, malo je ljudi koji se ovako preispituju, koji ovako na ovakav način analiziraju svoje stanje i koji, koji vode hasebu i muđahedu sa samim sobom. Kada je došao na refat, dana refata na hađu, okupili se ljudi, svi u ih i svi znaju za njega. Svi koga god vidi prepoznaje ga. Znaju da je pobožan, da je učen. I nije bilo učenje u njegovom vaktu, u njegovom vremenu. Kaže, došao je na Arefat kad je upućivo dovu Allahu Đaldašanu, kaže, ja rab, ja znam da bi ti oprostio ovim ljudima koji se okupili ovdje da nije mene. Da ja nisam među njima, ti bi im oprostio. Sebe smatra najvećim vješnikom. Sebe smatra najpotrebnijim Allahov oprosta i Allahove milosti. Zatim, također primjer Ahmada ibn Hanbala i Jahja ibn Mu'ina, dvojice učenjaka koji su živjeli u istom vaktu, kada su se pojavili u jedan mesčit koji je bio ispunjen vjernicima, pun ljudi koji su kanjali, klanjali namaz, klanjali na filu prije farza, pa kaže Ahmed ibn Hanbel Jahja ibn Mu'in, kaže, o Jahja, ako misliš da si pametniji i bolji i od jednog ovog čovjeka ovdje u mesčidu, zaista si ti u velikoj zabludi. Dakle, nemoj misliti da si ti najbolji, najpametniji i najčišći i da si zbog toga Allahu Đalešanuhu najbli, Dakle, znaj, brate i sestro, da je čistoća prsa i srca uzvišen zahtjev. Zahtjev imana i obavezno je težiti ka tome ali ne zaboravi da su ljudi ljudi, da ljudi griješe, da ljudi posrću na tom putu i mora se desiti greška, ali budi spreman da oprostiš, budi spreman da pređeš preko greške, kako kaže Sejid ibn nema ni jednog čovjeka, bez obzira ko on bio, bio ali ili običan insan, a da nema mahana, a da nema mahana, ali ne dolikuje ljudima da iznose mahane, mahane drugih, drugih ljudi. I Kur'an nas, braćo i sestre, poziva sviju u mnogim ajetima i govori Allah Đelešanu o ovoj temi, o čemu treba da razmišljamo i da to primjenimo u našoj, u našoj praksi. Dakle, Allah Đelešanu nas podsjeća da budemo čistih prsa prema muslimanima i muslimankama, da želimo dobro njima, da prelazimo preko grešaka i da im opraštamo. Kako kaže Allah Đelešanu govoreći kakva je dova istinskih mu'mina. Rabbana gfir lana wa ihvanina sabakuna bil imani wala taj'al fi kulubina gillan amanu. Pogledajte, Allah za istinske mu'mine kaže da je njihova dova sljedeća gospodaru oprosti nama i braći našoj koja su nas pretekla u imanu. I ne dozvoli da u našim srcima bude ikakve zlobe, ikakve zlobe prema onima koji vjeruju. Dakle, to je osobina čestitih mu'mina. To je osobina zbog koje se zaslužuje džennet. I mi znamo, mi znamo za slučaj čovjeka, za slučaj čovjeka za kojega je Rasul sallallahu alaihi ve govorio tri puta na ova vrata će ući džennetlija. Pojavljivao se svaki put isti čovjek. Svaki put isti čovjek. I šta se desilo? Jedan od ashaba ga je pratio pratio da vidi šta to ima kod njega. I nakon nekoliko dana što je boravio sa njim, vidio da nema namaza više od njega. Niti posta, niti dobrovoljna file, niti dobrovoljnog zika i tako dalje, učenja Kur'ana, nego što on ima. Pa ga pita šta je to kod tebe? Zbog čega te je poslanik spomenuo, sallallahu sallam, kao džennetliju? Kaj ne znam da išta drugo osim to što svaku noć legne čistih prsa u odnosu na muslimane i muslimane. Te ne ništa ni protiv jednog muslimana. Ako nije to, kad nema šta drugo biti. Nema šta drugo biti. To je osobina istinskih mu'mina. Zato ćemo navesti primjer našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Hadis Koji bilježi Buhari vezan za ratni plin... Dakle, najbolji primjer za nas jeste naš, naš poslanik koji nam je uzor, imam i putovođa do sudnjega dana. Hadis bilježi Buhari da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dijelio jednog dana ratni plijen. Pa je jedan od munafika ustao i kaže: "Ja Rasulallah, ittaqillah." O Allahu poslanice, boj se Allaha. Boj se Allaha u podjeli ratnog plijena. Dijeli pravedno. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Teško tebi." Ako se ja ne bojim Allaha, pa ko se onda boji Allaha? Pogledajte, direktan napad na islam. Jer napad na poslanika i na njegovu čestitost jeste napad na islam. Ako se poslanik ne boji Allaha, pa ko se to boji Allaha? Pa Halid ibn Valid ustaje i kaže, ja Rasulallah, dozvoli mi da mu odrubim glavu. Dozvoli mi da mu odsjećam glavu. Kaže, poslanik sallallahu o Halide nemoj, možda klanja. Možda čovjek klanja. Pogledajte namaz. Namaz garancija za spas života i krvi. Možda klanja čovjek. Kaže, ja Rasulallah, koliko ima ljudi koji klanjaju, a u svojim dušama nose mržnju prema islamu. Pa kaže poslanik sallallahu o Halide, ja nisam poslat da param ljudska prsa i da gledam šta je u njima. Da gledam šta je u njima. Pored takvih riječi, pored riječi može se slobodno kazati kufra. Poslanik sa selem halda upozorava na jednu stvar, a to je da čovjek koji klanja nije tvoje da ulaziš u njegov nije Nije tvoje da ulaziš da, da otvaraš njegova prsa i da gledaš, niti to možeš, niti je to dozvoljeno bilo kome, to stanje u njegovim prsima zna samo gospodar, gospodar svjetova. Zatim, slučaj Ebu Damdama, čovjeka kojega je spomenuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem govoreći, govoreći ko od vas može biti kao Ebu Damdam? Pa su rekli, ja Rasulallah, ko je taj čovjek? kaže, ni jedno jutro ne osvane, a da taj čovjek ne kaže, gospodaru, ja nemam imetka, ja nemam novca da podijelim sadaku, ali, gospodaru, ti budi svjedok da svoju čast zalažem kao sadaku i opraštam onome kome uvrijedi, halalim onome kome ogibeti, ko o meni loše govori i tako dalje. Moja čast je, moja čast je kao, kao sadaka ili drugi hadis kojeg bilježi Bezar, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posticao na sadaku, pa je ustao Umdej, čovjek po imenu Umdej ibn i kaže: "Ja Rasulallah, budi svjedok da ja svoju čast zalažem za kao sadaku, za onoga ko mi zulum učini, za onoga od muslimana, za onoga kome okleveta, kome ogovori i tako dalje." Pa je poslanik sele otišao od njega i došao je drugi dan i kaže: "Gdje je onaj? Gdje je onaj čovjek svoj, što je svoj čas založio kao sadaku, kaže ja sam e, Allah je primio tvoju sadaku. Allah je, znaj da je Allah primio tvoju sadaku. Dakle, pogledajte, braćo, primjera opraštanja, primjera istinskih odnosa među muslimanima. Može li neko od nas ovdje prisutni? Kazati da liježe svaku noć fiksih prsa odnosno na muslimana. Ja bi volio da možemo svi. A možda ne može niko od nas dini ruku pa da kaže ja zaista svaku noć svaku noć ležem čistih prsa odnosno muslimane. Kad klanjam jačiju moja su prsa Ne zanimam se ni, ni sa jednim muslimanom. Ne mislim o njemu loše. Ne mislim kako ću mu uzvratiti na onaj zulum čak ako mi je nanio zulum. Ako mi je učinio nepravdu. Ako me je ogibetio. Ako me je oklevetao kod drugi. Ne želim da mu uzvratim. Ne želim da mu uzvratim i molim Allaha da mu oprosti. Pogledajte, braći i sestre, slučaja sljedeći, kabibni ibn Malik. Zna li od vas ko je bio kabibni ibn Malik? Ashab Rasula sallallahu alaihi ve sellem, koji je izostao iz koje bitke? Iz bitke na Tebuku. Jedan od trojice, jedan od trojice čiji je Allah dovu primio i koji će se spominjati po toj primljenoj taubi do sudnjega dana. Te ajete ćemo stalno I sure taube. arat salafati trojica koji su izostali, pa je Allah primio njihovu njiho tobu. I kada je Resul sallallahu alaihi ve došao na Tebuk i okupio ashabe, znao je kako je iskren Kabi ibn Malik. Ali se čudio kad je vidio da ga nema. Nema ga. Pa kaže šta li je to spriječilo Kabi ibn Malika da ne krene u pohod na Tebuk. I ustao jedan čovjek i kaže Ja Rasulallah, nije ga spriječilo ništa drugo, osim Dunjaluk, želja za Dunjalukom, njegova žena i njegova porodica, to ga je spriječilo da ne kreni sam. Pa ustaje mu ibn Džabel i kaže, bi se ma kult, kako je loše to što govoriš. Wallahi ma na'lamu illa hajra. Wallahi mi o njemu ne znamo ništa osim dobro. Ustaje i brani brata. Nema ga, nije prisutan tu nije prisutan, o njemu se loše govori. O njemu se loše govori do pred poslanikom, sallallahu alaihi sallam. Ovaj ashab se ustao da pred, bez poslanikove dozvole govori tako loše o jednom ashabu kakav je Kabrin Malik, ali muazirni Džebel zna što je čast muslimana. Zna što znači uvrijediti muslimana. Zna što znači poniziti ga na takav način i govoriti o njemu ono što ne znaš. Mak, ili ono što zna, makar bila istina, ali on nije zadovoljan s tim. Nema ga tu i ne govori tako. Da li se mi tako ponašamo, braće i sestre, kad se govori loše o muslimanima, osim onima, kako ćemo vidjeti kasnije, osim onima koji uvode novotarije u vjeru, koji govore o akidi koja nije islamska akida. Jasna je stvar, ali opet je bolje da ne prljamo dušu time. O tome treba da govori ulema. Takve odgovore takvima trebaju da daju učeni, učeni ljudi, a ne da, da, se, da se zamaramo time da prepričavamo samo te priče po našim, po našim sjelima. A da ostavimo zbog toga, zbog takvih sjela i priča, da ostavimo veliki hajr. Pusti, prepusti njihov slučaj gospodaru svjetova, a ti radi na pozivanju ispravnu akidu. Radi dobra djela i bori se da Allah primi i moli Allah da primi, da primi tvoja djela. I koliko puta mi čujemo dakle u našim sjelima takve stvari. A pogledajte šta je rekao Malik ibn Enes. Šta je rekao Malik ibn Enes? Kaže, ja znam ljude. Ja znam ljude koji nemaju mahana. Nemaju loši osobe one koje mi vidimo, vidljivi. Ne čine velike grije, ne čine velike prijestupe, ali pričaju o mahanama drugih ljudi. Pa Allah da da ovi ljudi izmisle njima mahane da bi pričali o njima. Nema mahana, spominje mahane drugih ljudi i onda izmisle ljudi da bi pričali o njima. Da bi se, I ti se onda brani. Ti se onda brani izmišljeno, takav si, gotovo. I brani se, je, nisi. A također znam ljude koji su puni mahana. Ali ne pričaju o mahanama drugih ljudi. I Allah pokrije njihove mahane, niko o njima ne priča. Niko o njima ne priča. Dakle, pogledajte, jedna dobra, jedna loša osobina kod ovog prvu. Ali ova loša osobina uništava u prvu dobru. I ljudi ti izmisle, izmisle mahane od tebe. A ovaj drugi ima mahane, ali on se s njima bori, mi ne znamo. Pokušava da se da ih riješi, moli Allah da mu oprosti, da ga spasi, da ga izvede na pravi put. Da ostavi loše djelo koje, koje radi i ne priča o mahanama drugih, drugih ljudi, jer zna što znači nositi mahanu, ako je svjestan kao, kao mu'min. Ili sljedeći slučaj, kada je čovjek došao Ahmed ibn Hanbelu, nakon što je kažnjen, što je bičevan, zbog toga što nije htio da pristane, da kaže riječi koje nisu od Islama, i traže da mu oprosti, da mu halali, samo zbog toga što je bio prisutan kad su ga bičevali. Nije umstvo u tome. Pa kaže Ahmed ibn Hanbel, slušaj brate, ja sam oprostio svima. I onima koji su me tukli i koji su me po zlu spominjali i koji su im zulum nanijeli, a kamoli tebi. Osim novotarima. Osim novotarima koji su ubacili ovu fitnu među muslimane. Dakle, njima, ko sam ja da ja njim oprostim? Ko sam ja da ja oprosim onima koji su kazali da je Kur'an stvoren, a da nije vječni Allahov Bog, Allahu Allahov Bog. Da to nije jedno od Allahovih uzvišenih svojstava. Dakle, njima nikada neću oprostiti Oprostio sam kada je čak Jebu Ishaku. A znate ko je Jebu Ishak? Halifa Mu'tasim koji ga je mučio i koji ga je biće ovdje. Oprostio sam čak i njemu. Jer kaže uzvišeni وَلِيَعَفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا يُحِبُّونَ أَلَا يُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ Zato neka oni oprosti, neka pređu preko grešaka, zar ne želite da Allah vam oprosti? Zar ne želite da Allah vam oprosti? Sljedeći primjer jeste primjer imama Makadisija koji bilježi dakle ovaj slučaj i prenosi od, od eh, Abdullaha koji kaže da je bio kod Ahmeda ibn Hanbala da se zatekao poslije te kod njega i prenoćio je kod njega i ovaj je plakao u namazu učio je i plakao tako dugo da ga je, kad je završio namazu pitao ga je ovaj zbog čega si toliko plakao Zbog čega si toliko plakao u namazu? Otkud te suze? Šta je uzrok tvojim suzama? Kaže Ahmed ibn Hanbel, Wallahi, sjetio sam se udaraca mu'tesima. Sjetio sam se udaraca mu'tesima u namazu i na upale su mi riječi Allaha Đalešanuhu وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلِهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Nagrada za loše djelo ili kazna za loše djelo je slično onome što je urađeno. a onaj ko oprosti i pređe preko uvrede, pa njegova nagrada je kod Allaha Đelešanu. Pa kaže i kad sam učinio seđdu, oprostio sam mu Halalio sam mu za ono, za ono, za urede koje mi nanio, za bol koji mi nanio i mučenje i fitnu koja je, koja je stvorena oko mene. Dakle, taj čovjek istinski je vezan za gospodara svjetova i želi da mu Allah oprosti i zato on oprašta, oprašta muslimanima. Zatim, braćo i sestre, kad je ovo u pitanju, ova čistota prsa, ovo negriješenje, ova gilla koju treba da ostranimo iz naših prsa, zavidnost i tako dalje, spomenut ćemo također šeholi Islame Ibn i nekoliko primjera vezanih, vezanih za njega. Kaže šeholi Islam Ibn u svojim petvama ja sam je vallahi spreman više od svih ljudi da, da gasim vatru šarra među muslimanima. Vatru zla, vatru fitne. I da učestvujem u svakom hajru. I čovjek po imenu Ibn Mahluf, tako se zvao ovaj čovjek koji je osuđivo, koji je novotar bio, izmišljeno novotarije u vjeri, koji je osudio i, pres, i, i proglasio Ibn Temiju Ibn Mahluf, dakle, kada bi uradio bilo kakvo dobro, on neće vallahi pristupiti tome dobru, a da mu se ja ne pridružim. A da mu se ja ne pridružim. I nikada neću pomoći njegovim, njegovim neprijateljima protiv njega samo zbog toga što on meni zulum čini. Ne. Dakle, ako on uradi dobro, ja ću uraditi dobro. I neću dozvoliti nikad šeitanu da posije smutnju među muslimanima i neću da budem šeitanov štićenik i pomagač. Ja ne želim nikoga da potvorim zbog njegove laži na mene. Ne želim nikoga da potvorim zbog toga što je on mene potvorio i njegovog zuluma prema meni. Ja svakom muslimanu želim ono što želim i sebi. I oni koji su mene lagali i zulum mi činili, opraštam. A što se tiče Allahovog prava, ako se pokaju, Allah će mu oprostiti. Vidite, isto kao, kao Ahmed bin Hanbel. Što se tiče Allahovog prava, što se tiče akide, iskrnavljenja akide Islama, koji je ostavio čistu i jasnu Allahu poslanik Muhammed s.a.v. i o stvarima gajba o kojima nisu raspravljali ashabi, a oni su naš uzor i mi razumijemo Kur'an onako kako su ga oni razumjeli, to ostavlja gospodaru svjetova. Ako se pokaj Allah će im oprostiti, a ako ne, Allahova odredba je izvršna. Allah da će i kazniti, kazniti zbog toga svodno njimom grijevu. I kaže mu Kajim, nisam vidio insana da je spojio ove osobine, dakle praštanja, pomaganja, saradnje dobru, niko više kao, niko više kao Ibn Tejmije. Jedan njegov učenik jedan dan došao kada je ovaj Ibn Mahlub umro. Došao je da obradu Ibn Tejmiju. Došao je na moštuluk. I kaže, ja šeh, umro je taj. Nasmio se, radostan zbog toga. kada idi od mene. I otišao je kući tog čovjeka. Pokucao na vrata, nazvao je selam i kaže, izrazio je saučešće na islamski način i kaže, znajte da sam vam ja danas umjesto njega. Što vam god zatreba, slobodno se obratite meni. Bilo kakva pomoć, bilo kakvu potrebu da imate, ja vam stojim na raspolaganju. Pogledajte koji stepen imana koji stepen, koji stepen ljubavi prema, prema dobru, prema islamu i želje da se ta fitna riješi i da se očiste te stvari vezane, vezane za akidu i da se ljudi vrate, vrate Kur'anu i, i sunnetu. Jer braćo i sestre, smirenost, sreća, rahatluk i postojanost, postojanost u dunjalučkom životu ne mogu se postići bez čistoće prsa u odnosu na muslimane. Zato prenosi Zaid ibn Aslam. Kaže, ušao sam kod Abu, Abu, Abu Džane, ashaba, i kaže, on je bio bolestan. I rečeno mu je, dakle, ljudi koji su bili tu prisutni, rekli su, kako ti lice svijetli. Dakle, lice ti je puno, puno nura. Zbog čega, zbog čega je tako? Kaže Abu Džana u svojoj, u svojoj bolesti, radijallahu ta'ala, kaj ni jedno djelo kod mene nije bilo vrijednije i teže od dvoje. Pazite, ni jedno djelo kod mene nije bilo teže ni vrijednije od dvoje. Prvo, nisam govorio nikada o onome što me se ne tiče. I drugo, moje srce je bilo čisto u pogledu muslimana. Moje srce je bilo čisto u pogledu svih, svih muslimana. Zatim, Sufjan ibn Dinar je pitao jednog Alinog druga, E, reci mi o djelima onih prije nas. Kakva su bila njihova djela? Zbog čega su dostigli takav stepen? Takav stepen i zbog čega i Allah Đelešanuhu pohvaljuje, pohvaljuje u Kur'anu. Kaže ovaj čovjek, radili su lahka djela, a dobijali su veliku nagradu zbog toga. Pa kaže, zašto? Zbog čega tu? Kaže, zbog čistoće njihovih prsa u odnosu na druge, na druge muslimane. I ne smijemo dakle dozvoliti šeitanu da posije smutnju među muslimanima. Među muslimanima. A da bi se odbranili od njega, da bi se odbranili od njega, moramo koristiti nekoliko stvari, nekoliko metoda koje ja želim preporučiti svima nama, inša Allah, večeras. Prvo, to je dova. Dova da nam Allah da nam pomogne da očistimo svoja prsa muslimane i da molimo oprost, tražimo oprost od Allaha za muslimane, čak za one koji ste uredili, koji ti čine nasilje, a kamoli prema onim, za one koji ti ne čine nasilje, da Allah spoji naša srca. Kad je neko od nas ustao, kad je neko od nas ustao na noći namazi, molio Allaha ne samo za sebe i za svoju porodicu, nego za nekog brata muslimana s kojim se on druži. S kojim se on druži, koga posjećuje, koga voli ima Allaha koga Allah, a mi znamo kako će mjesto imati takvi, takvi na sudnjem danu. Ahmed ibn Hanbel, odnosno je molio za Šafiju i ša, imam Šafi molio za Ahmed ibn Hanbela i kaže njegov sin, sin Ahmed ibn nikad moj otac nije ustao noći namazi molio i upućivo dovo Allaha da nije spomenuo Šafiju. Ili kaže Abu Hanife, rahmetullahi alejhi, ja nikad nisam molio tako mi Allaha, nikad nisam molio za oprost, svojim roditeljima Allaha Želešanuhu, a da nisam molio i za svog šeha, za svog učitelja Hamada ibn Abi Sulaiman. Dakle, imamo li mi takav spisak, spisak ljudi, braće ili sestara za koje mi molimo Allaha Želešanuhu da im podari hajr, da nas udruži na dobru i da nas usmrti, usmrti na istinu. Zatim, natjecanje, mi smo sinoć govorili o tome, natjecanje u dobru. To je ono što će nas udaljiti od praznih priča, jalovih diskusija, cijela i rasprava. Natjecanje u dobru. Moramo biti od onih kojima je cilj i želja džennet i Allahovo, Allahovo zadovoljstvo. Zatim nasihat. Nasihat bratu i sestri. Mi, meni se čini, ni ovo, ovaj nasihat nismo dobro razumjeli. Mi često puta nećemo da nasihatimo brata, brata ili sestru zbog čega? Da nam se ne bi zamjerio. Da nam se ne bi Znamo za neku lošu stvar kod njega. Znamo za neko loše djelo koje je uradio, ali nećemo da pričamo tu, može doći do svađeme, jer nismo navikli da se tako nasihatimo. Nego kad on ode, onda pričamo o njemu. Ako se govori kad dobar je taj brat ili sestra, fin je ovako, ali. Ali pri je to. Ovo ali uništi nam djela. Uništi, uništi nam naša djela. Dakle, mora biti istinski nasihat. Ne sramoćenje, ne pred narodom, nego posjeta, zijare, na samo, upozoravanje na Allaha Đelešanuhu, na sudnji dan, na smrt, na kabr i tako dalje. Odgovornost pred gospodarom svjetova. To smo dužni, vallahi. Dužni i za ashabi su beju udavali između ostalog poslanika sveta na to. Da neće obožavati nekog osim Allaha, da će klanjati namaz, jeli zekat i da će nasihati, da će nasihati jedni, jedni drugi. I sljedeća stvar jeste nalaženje, nalaženje isprike. Isprike i razloga i opravdanja, bratu i sestri. Pa spominje se, dakle, 70 razloga nađi, ali nemoj, nemoj presuditi, nemoj presuditi na štetu, na štetu tvoga brata, odnosno, odnosno tvoje sestre. I opraštanje i samilost, opraštanje i samilost, jer Allah Đelešanu voli takve osobine. Zato Allah Đelešanu molimo dakle, ovom, na ovom časnom mjestu u ovoj noći i ovoj halki zikra da nas okupi oko Kur'ana i sunneta, da nas ujedini u jedan saf, da nas okupi oko tevhida, da nas učini samilosnim prema muslimanima, a ponosnim prema nevjernicima. I Allaha molimo da pomogne našu braću muslimane na svakom mjestu, da ubrza pobjedu svoje istine, da nam oprosti grijeh, da nas uvede u džennet. Amin.